конкретного, що могло стосуватися їх обох. Що обоє показували власну ерудицію, чи не ерудицію, а широке зацікавлення світом, у якому буцім відводили дуже мало місця собі. А тепер вона йшла навпрошки. Він не знав, що їй сказати. Така жінка може дуже подобатися. Ви рвійна, рішуча, примхлива, з завихреннями. З вітерцем у голові? Ні. Ексцентрична. Ви мені лестите, не зовсім твердо сказала вона. Я не закінчив. Але подобатися тільки до весілля, до сімейного життя. Ви маєте на увазі борщі, невмиваних дітей, сцени ревнощів. І це так. Але ж Тищенко не шкодує, бо він і сам трохи, трохи що? Трохи як ви. Ого, оце так полестили. А не боїтесь, що я скажу чоловікові? Кажіть. Я думала про вас що ви не такий, призналася вона. Давайте сядемо, я втомилася. Вони сіли на лавочку. По стовбуру ялини знизу вгору неквапливо посувалася синиця повзик, простукувала куцем дзьобом кору. І це все? так само жартівливо запитала вона. Ви багато разів закохувались? Та ви просто месінг, вдала вона обурення, бо злякалася насправді. Про мене досить. Розкажіть краще про себе. Я можу уявити, що не те, що коли підозрюєте в інших, можу уявити, скільком дівчатам ви забили памороки в інституті, а може ще й у школі. Я не міг ні в школі, ні в інституті забивати памороки, сказав він, і йому на чоло набігла хмарка. Не розумію, знизала вона плечима. Це щось, а сама дивилася зацікавлено і серйозно. Поясніть. Він колупав носком черевика на доріжці міцно втрамбовану землю намагався виколупати червоного, вишліфованого підошвами камінчика, але це йому не вдавалося. Не знаю, як вам і пояснити. У школі я ходив у чунях. Ви знаєте, що таке чуні? Знаєте. Усе село ходило в червоних чунях. Поїхали ми якось на змагання раптом з нас почали сміятися. Уся команда в червоних чунях. Це ж смішно, правда? Чуні дуже зручне взуття. Але на гулянки всі хлопці і дівчата ходили в чоботях, тільки в чоботях. Я ж підгинав ноги під лаву. І на танці в клубі запросити дівчину міг. У його очах застиг якийсь дивний вираз. Чи то справді його розворушив той спогад, чи він ще щось приховував од неї? Коли я їхав складати вступні іспити, то мати натрусила мені два кошики груш, два великих плетених кошики. І груші гарні глеки. На мені було двоє солдатських галіфе. На обох дірки, але вони не збігалися. І мати сказала продаси груші і купиш штани та черевики. А я забігався, закрутився з іспитами, і груші погнили. Вони стояли в мене під ліжком у гуртожитку. Ви не купили? купив пізніше.